العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala ta motun na illa wa amtun muslimun ya ayyuhan nasu taɓo rabbakun ladi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa min huma rijalan kasiran wa nisa'a wa taɓo lahalladi ta sa’alo na bihi wal’arha ma’inan lahaka na alaikum raƙiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh Sa'idu bunu ali Wahab wahaf alqahtani rahmatullahi alai bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan karatu da muke yi ya zama hujja ne gare mu ba hujja a mu ba Allah ta'ala shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na talatin da ɗaya a wata na kuma muna ashirin da takwas ga watan Safa, hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida insha Allah ban taba zaton za mu wuce darasi goma sha biyar ba mu kammala isnul muslim ba amma wa mata sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin idan na zo jawabin in na ga akwai abu da ke da muhimmanci sai na rika kawun ba daidai ne a ketare ba a faɗe shi ba wannan ya sa wani lokaci bayanin yakan tsawaita idan na ga akwai munasaba na a fitar da wasu fawa'id ilmiya a cikin karatu. muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ilimi wanda yake mai amfani gabanin kutsawa ga karatu ina aiki da dama na yi ta'aziyya zuwa ga duk wani wanda aka masa rashi na rasuwa Allah ta'ala ya gafarta wa mamatanmu gaba ɗaya ina kuma karawa da yin ta'aziyya na rasuwar mai mai martaba sarkin ningi alhaji yunusa muhammad dan yaya muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa ya yafe masa ayyukansa na kwarai Allah ya karba wuraren da ya kasa a matsayinsa na ɗan adam Allah ta'ala ya yafe masa muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare muna rukun Allah ta'ala wanda aka ɗora wa nauyi shine babban ɗansa Alhaji Haruna Yunusa ɗan yayi Allah ta'ala ya masa jagoranci muna rukun Allah ta'ala ya karya kuma ɗora shi a kan daidai ya bashi ikon aikata daidai ina aiki da dama na mika ta'aziyya zuwa ga dukkan wanda rasuwar ta shafe shi a jihar Bauchi da kuma Najeriya gaba ɗaya da inna lillahi ma ma abuka wa kullu shai'in in bi ajalin musamma a azamar lahu a jira wa afsana aza'a kum wa gafara limayitiku na biyu ina kara aiki da dama na isar da ta'aziyya zuwa ga ɗaya daga cikin iyayenmu a najeriya furfeso iya abubakar bisa ga rasuwar ɗaya daga cikin iyayenmu mata hajiya umma allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah ta'ala ya yafe mata ayyukanta na kware Allah ya karba wurare da ta kuskure Allah ta'ala ya yafe mata ina ta'aziyya zuwa ga shi babanmu da dukkan 'ya'yan marigayiya musamman hajiya zara da sauransu duka Allah ya gafarta mata ya jikanta dukkan wanda aka masa rasuwa ko da ba mu samu labari ba a ko ina yake muna ta'aziyya zuwa gare shi Allah ta'ala ya yi rahama da kai da yafiya zuwa ga waɗanda suka riga mu gidan gaskiya za mu tashi a kan darasi na 31 ga watan safar shekara ta 1446 masu rekodin kuna raba hankali na yana yawa in kuna da abu na rekodin za ku zo ne akalla awa ɗaya ko biyu kafin karatu ku yi setin komai amma ba zai yi kullum sai an fara karatu ku yi ta gwadawa da waya a awana ba a jin voice a wannan ba daidai ba ne yana causing so much distraction kuna gaba gare mu kusa amma kusan kullum haka last week gaba dai karatun ya kare yau ma haka wannan ba daidai bane gaskiya is very wrong ya dace ya zama in za ku yi a zo da wuri a shirya komai a yi testin a tabbatar yana yi amma kun da microphone a gwada a gaida amma ba sai mun fara karatu ba wannan ba daidai ba ne yadda ake lasu haka aka yi gaba ɗaya karatun yau ma haka kuke so ku maimaita shi allah da ya kyauta kyauta Uh, ustaz sai mu tashi akan darasi na 31 insha Allah ta'ala a cikin hisnul muslim Allah ya mana jagoranci babi na nawa za a tashi babi na 94 ko 94 ne ko du'a ukara nawa addu'a liman qala barakallah okay to 93 kenan ba da furbe da ya fara to ka samu wahami kenan Eh? eh to ni ma na fi ganin 93 da suka faɗa ba na kan ba na fi ganin kamar 93 ne maybe ka samu dan fahashil kala eh ko su'ul hifzi ko eh i hope dai ustaz ya ce bane ne ko kai ko to alhamdulillah to yana da kyau ya ce an yi alhamdulillah to Allah ya kara rayuwa albarka eh, yawancin ba ya ce bane ne ba akan samu matsala duk magidanci haka ne to bismillah insha Allah addu'a liman qala barakallahu fik wa fika barakallah addu'a liman qala addu'a liman qala barakallahu fik barakallahu fik wa fika barakallahu تبارك الله الدعاء لمن قال addu'a da kake yi ga wanda ya ce maka barakallahu fik shine Allah ya maka albarka dukkan mutumin da ya Allah ya maka albarka ko dalilin ka masa wani alheri ko ka taimake shi ko ka masa wani abu na karanci ko na taimako sai ce Allah ya maka albarka wace irin amsa ya dace kai ka bashi kada mu ɗauka wai dan nayi wa wani alheri kuma ya godiya shi ma ba zan kuma gode masa ba a'a ko da ka wa wani alheri shi kuma ya gode maka akan alherin to kai ma sai ka kara masa godiya akan me akan godiyar da ya maka saboda ba kowane mutum ne Allah yake masa baiwa da a masa alheri ya saka da alheri ba mafiya yawan mutane musamman a irin yanzu da zamani ya lalace waɗanda aka musu alheri da dama sun fi sha'awan sakawa da sharri shi yasa laraba ke cewa wai ittaqi sharra man ahsanta ilai wai shine ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa saboda in zamani ya lalace irin namu in ba yi sa'a ba sai kayan mutum dubu alkhairi in kai sa'a ka samu guda ɗari da za su gode a ciki so shi yasa lokacin da kai wani alheri sai nuna godiya to ya dace kai ma ka ji dadi cewa dai ashe duk yadda aka lalace ana samun masu kwatantawa mutum ne bai da abin da zai ce sai ka ɗauki buhun shinkafa ka bashi ko naira dubu biyar da zai ciyar da iyalai sai ya karɓa ya ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan magabatanka Allah ya wa zuriyarka albarka kar ka ce to naji a'a sai ka juya ka ce Allah na gode Allah ya saka da alkhairi kai ma Allah ya wa zuriyarka albarka ya zama a kowace gaba ko da alheri muka yi aka zo aka yi godiya to a cikin wannan godiya din mu ma mu ƙara godiya a cikinta sai ya zama an ƙara cin ribar kafa wannan hadisi ya ce za ka ba shi amsa ga duk wanda ya ce maka barakallahu fika Allah ya maka albarka ko Allah ya sanya albarka a cikinka sai ka ce wafika barakallah ka. barakallah wato a cikin kama Allah ya sanya albarka wato kai ma Allah ya maka albarka wannan hadisi asali hadisi ne riwaya na imam nana na Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin wal mu'minat ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ka cikin alwabil sayyib a shafi na 394 kuma ya bayyana muhimmancin wannan addu'a din cewa duk time da muka yi alheri aka mana godiya da cewa Allah ya mana albarka mu ma mu ce wa fi ka barakallah kai ma Allah ta'ala ya sanya albarka a cikinka na biyu abinda muke kara koya a cikin wannan shine cewa dukkan rayuwar duniyan nan koma bayan imaninka da Allah koma bayan yaddarka da kaɗaituwar Allah koma bayan alaƙarka mai kyau da Allah kusan dukkan wani abu a rayuwar duniya ana samun mai albarka da mara albarka kudi akwai mai albarka akwai kudi mara albarka mai albarka za ga ana aikin Allah da shi ana taimakon al'umma mara albarka kuma ana gina shi wajen sabon Allah ne kudin ilimin addini akwai mai albarka akwai mara albarka ilimin zamani akwai mai albarka akwai mara albarka gidan zama akwai mai albarka akwai mara albarka ‘ya'yan da ake haifa akwai mai albarka akwai mara albarka lafiya akwai wacce da ke zama mai albarka gare shi akwai mai zama mara albarka wallahi kusan duk wata ni'ima akwai mai albarka da mara albarka ni'ima ɗaya ce in aka ba wa ne mai albarka ɗin sai ta kai shi aljanna mara albarka sai ta kai shi wuta shi sa duk abin da za mu roƙa a duniya mu dage mu roƙi Allah mai albarka idan kuɗi kake nema idan ilimin addini ne idan ilimin zamani ne idan haihuwa kake nema idan wajen zama kake nema makaranta kake nema lafiya kake roƙon Allah ta'ala ko menene kai ko kujeran mulki akwai mai albarka akwai mara albarka babu wata ni'ima koma bayan imaninka da Allah face an samu akwai mai albarka akwai mara albarka shi mai imani dare da rana mai albarkar yake nema ya Allah ka ba mu ilimin addini mai albarka Allah ka kara mana ilimin addini mai albarka Allah ka kara mana ilimin zamani mai albarka Allah ka ba mu yaya zuriya mai albarka Allah ta'ala ka ba mu rufin asiri mai albarka Allah ka ba mu kaza lafiya mai albarka duk abin da ka roka kai tabaibayin mai albarka a yanzu dalilin lafiya muke zaune a nan muke karatu alama ce na cewa da muka taru a wurin nan akwai alamar cewa wanda suka zo jin karatun Allah ba su lafiya mai albarka a daidai yanzu akwai wanda yana gidan karuwai ne akwai wacce take can a daidai yanzu akwai wanda yana kokarin tara hanya ne fashi da makami dalilin me dalilin Allah ba shi lafiya a lokacin da ka cire kuɗi ka sayi fisnul muslim ka karanta a daidai wannan lokacin wani yake cire kuɗinsa don ya saba wa Allah da wannan kuɗi. shi sa dukkan wata ni'ima a duniya akwai mai albarka akwai mara albarka so mu rika yawan roƙon addu'an Allah ya bamu mai albarka dukkan rayuwar duniyar nan har fa damuna ba sai ce Allah ya bamu damuna meme mai albarka ruwan ma sai an roƙe mai albarka amfanin gonan ma sai an roƙe mai albarka mutane nawa suka karanta karatun zamani din ya sama suka yi watsi da addininsu akwai wanda fa zai digiri ya yi masa sai ya je fi ejidi wata kasa idan ya dace ce shi fa yana ga babu Allah da Allah wannan akwai alaman albarka a karatu babu alaman albarka shi yasa akan albarka albarka albarka akalla ayoyi guda talatin da biyu Allah ta'ala ya kira albarkan albarka ko roƙon mai albarka ko kuma fa'idan samun mai albarka ko illan roƙon Allah ba tare da an yi tabaibayin mai albarka ba ayoyi guda talatin da a ƙur'ani Allah ta'ala ya ja hankalinmu akan roƙon mai albarka shi yasa dukkan rayuwarmu na abin da muke nema mu yi nasara ne albarka Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu kau. lafatahana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun wannan zai zama wani sura kenan zai zama suratul ta nawa zai zama aya ta 96 Allah ya muku albarka aya ta 96 kaga Allah ya ce da mutanen alkariya ko gari za su yi imani su yi takawa da mun bude musu dukkan albarka da ke sama da ƙasa ashe hatta ruwan da ke saukowa akwai mai albarka akwai mara albarka ga wasu abin da ke fitowa a ƙasa akwai mai albarka da mara albarka don haka duk abin da za mu roƙa ya Allah ka ba mu zuriya mai albarka ya Allah ka kara mana ilimin addini mai albarka Allah ka kara mana ilimin zamani mai albarka Allah ka kara mana rufin asiri mai albarka Allah ka ba mu lafiya mai albarka duk waɗanda kome za ka yi ka rika tabaibayi na roƙon mai albarka ke sa bahaushe ce wai kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka kaɗan mai albarka tabbas ya fi mai yawa mara albarka amma mai yawa mai albarka kuma ya fi kaɗan mai albarka Allah ta'ala ya ba mu ni'imominsa da yawa masu albarka Allah shi sa mu wanye lafiya wannan hadisi dalilinsa kamar yadda na Aisha ta faɗa yana da hadisi yana da kissa a cikin alwabilus saib na ibn al-qayyim rahmatullahi alai a shafi 394 cewa uhudiyat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shat an ba da kyautan akuya zuwa ga manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi naman akuya wato an ba shi kyautan akuya sai yanka ta da ya yanka bi ma'ana aka yanka akuya a gidansa ana kawo masa sai ce na aisha ki raba naman a taimaka mabukata da ta tayi sai ta tura naman gida kaza sai ta tura gida kaza sai ta tura gida kaza ta tura sahabiwa da ahlus suffa akai musu kaza duk lokacin ta aika alkhadif wato mai hidima boyi-boyi ya kai da sai ta ce mai masu gidan suka faɗa daga kai musu sakon nama sai juya sai ce sun ce barakallahu fikum ko barakallahu fik cewa Allah ya muku albarka idan aka faɗi wannan sai ta ji daɗi sai ta ce wa fika barakallah kai ma da ka kai ɗin Allah ya maka albarka su ma da suka yi addu'an albarkan Allah ya musu albarka kaga ita ta tura musu nama amma da suka yi addu'a ta albarka ita ma sai ta ƙara da yin addu'an albarka ga wanda ya kai da waɗanda su ma suka mata addu'an albarka ita addu'an albarka kuwa yana so wani ya kalle ka ka kyauta ta yi ce Allah ya maka albarka sai ka juya ka ce kai ma Allah ya maka albarka da zuriyarka akwai alheri da yawa mu rika yau ba mu san a daidai wani lokaci zai dace da amin din mala'iku ba kuma a wannan kyauta tafiyayyen halitta yake ƙara karantar da mu shine dukkan lokacin da aka mana kyauta to an mana kyauta idan muna da wani matsayi a cikin al'umma ko a sarki ne ko a malamin addini ne ko a jagora ne a gwamnati ko a siyasa ko a 'yan kasuwa ko dai wani fitaccen mutum aka maka kyauta ba ana nufin wai kai kadai aka bawa ba misali a azumi sai wani ya turo shinkafa buhu biyar ko goma gidanka ko abin da ya kama da haka ko wani ya ce a kai buhun masara uku ko wani ya ce a kai buhun gero uku gidanka bayar wannan da aka ma nufin wai daga an kawo ka buɗe to ka ajiye ka ce an samu abincin shekara ba alhamdulillah ba haka ba ne ƙa'ida ta shugaba na addini ko na rayuwa dukkan wani abin da wani na kusa da kai ya kyautata maka wanda ka amince halal ne kyauta idan ya baka in kana so ta yi albarkar sai ka ɗauki wani bangare sai ka ajiye a gida wani bangaren sai ka dawo mabukata ka ba su a ciki akwai makwabtanka a ciki akwai yan uwanka na jini akwai talakawanka ko masu aiki karkashinka ko almajiranka abinda aka baka ana nufin wani lokaci shine da kai da ka taimaka wasu ne ba wai ana nufin kai kadai aka ba wa ba a ba mutum abinci kaya guda sai buɗe su ya ce alhamdulillah abincin shekara ya samu mai iya yiwa wanda aka ba shi liman ne ko kuma jagoran addini a masallacinsa ladan bai da abin da zai ci na sati ɗaya? mai sharan masallaci bai da abin da dishi na awa 24 yan kwamitin masallaci da ke mar hidima ba su da abincin sati daya kuma ya kai gida ya kulle don Allah an yi adalci ba yi adalci ba fiyayyen halitta ai shugaba ne da aka akuyar bai ce kawai ajiye sai ce to a yanka sai a raba wa mabukata naman nata kuma na na ashe ta yi ta raban nama shi yasa ka'ida na duk wanda yake jagora cikin al'umma ya zama in an bashi wani abu na kyautatawa yana daukan wani bangare na wannan ya kuma taimaka waɗanda suke mabukata a gindinsa su masu amfana don in an bayar ba ana nufin a kode shi wai kai kadai aka wa ba kuma musamman ga wanda suke hidima na addini iya da kyau a shaide su da kyautatawa na abin da aka kyautata musu iya da matukar muhimmanci kana liman ne ko jagora na al'umma na addini kar ya zama dukkan wata ni'imar duniya ta kare kai da 'ya'yanka ne a'a ya dace da wanda suke maka hidima suke taimaka maka in ka samu alherin alherin ya ƙetare su ma ya je zuwa gare su wannan iya da matukar muhimmanci kuma idan muka duba za mu ga magabatanmu haka suke ga kissa tafiyayyen halitta banda wannan ma akwai wani hadisi na imam at-tirmidhi rahmatullahi alaihi da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kawo akuya gida yana son naman akuya sai na nan Aisha ta yanka akuya radiyallahu anha bayan an yanka sai kawai ta fara raba naman saboda aikinsa da shi daga an kamar abu ko ya saya sai ta raba mabukata sai ta ce kai gidan wane kaza kai gidan wane kaza kai gidan wane kaza shi yan halitta ya dawo gida sai zo kawai sai sabu wani ɗanyi nama yanka ɗaya a cikin gida sai ce na na ishe ina naman ne wannan hadisin ya cikin sunan na imamu turmizi rahmatullahi alai hadisi na 2470 ina naman ne sai ta ce manzon Allah ai duk mun yi asararsa saura iya wannan cinyar kafar gaba ta saura wato cinyar kafar gaba nan kenan shi kadai ya saura amma duk sauran mun yi asara sai ya ce mata me da lifirci ai duk mun kyautar da shi mun sadakar sai ya juya sai ya ce mata wanda kika sadakar din nan shine namu wannan da za a ci a gida kuma shine muka yi asararsa kullum abin da ka bayar wallahi shine naka abin da ka ci a gida ai tun a gidan ka gane cewa akwai shadda a gidanka kuma shaddan nan ba an yi ta don a rika ɓoye kuɗi ba ne kuma ba an yi wannan shaddan nan a rika saka takardu ba ne a'a me ake zubarwa kun fi ni sani ba zan faɗa ba abin da ake ci ne ake zuwa a yi ta nika shi a wurin in an yi ta zamani ma sai an yi sok away kaga a yi wani katon rumbu wani ma zai iya cin lita kamar dubu biyu a gida ɗaya duk mai wai a rika tura masa abin da aka ci aka zubar ne to ai kai kasan tun daga nan a hankalin kasan asararsa kake yi amma wanda ka ba wani fa shi ne ka ci riba shi yasa Allah ya ce ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ne abin da ke wurinku wallahi zai kare Abin da kuka bayar wa wasu shine yake wanzuwa a wurin Allah ba abin da ka ci a gidanka ba wannan zai zama wani tsura kenan nan? nahl ko aya ta nawa ita ma 96 ne yadda da ka ce walau anna ahlal shida 96 araf wannan ita ma 96 ne a na ikon Allah kenan so ala halin yana da kyau ga duk wanda yake shugaba ya zama yana da kyautatawa yana da kyauta iya da sadaka iya da taimako ba kuma wanne ya zama sanadi in kana tare kuma da shugaba ko wani babba ka ce kai ba za ka nemi halal ɗinka ba an ce su ba mu a'a kai ma ka tashi ka nema in ka nema Allah zai baka amma lokacin da kake nema kuma bai hana shi idan ya samu ya yi me ya baka ba kuma gaba ta gaba wani lokacin aka mana kyauta kar mu ci a'a ni bana so idan aka maka sai ka karba ka ba wani wanda yake bukata yadda iya da matukar muhimmancin aka kyautata maka ko da kai baka bukata ka ba wani wanda yake bukata wanda ya baka nan kaunar ka yake maka don Allah da kyakkyawan zato yanzu ramadan da ya wuce akwai ranar tashi a nan tafsiri akwai wanda ya fito daga ƙauye tun daga ƙauyen kebbi ya fito kuma da mota ya tafi kawai zuwa abuja don ya zo ya ji tafsiri ya gani kuma ya riko min wata yar tsaraba gabaki ɗaya tsarabar a cikin leda bai wuce dibino kwaya goma ba amma tun daga can ya taho ya bani na karba ana a za a tura shi na ce ku bari ya kawo mai ya ce dibino ya kawo na karba na yi godiya na masa addu'a wallahi bambar wajen bai fara zubar da hawa yana murna na cire buɗe dibino na ɗauki kwaya ɗaya tun da ni ya kawo sauran muna shiga mota an ce wane wane ga dibino nan ku rike shi ai kaga na ɗauki ɗaya ko na ba su kaddara da ya zo da dibin su har rike dibino zai da dibino ni gida na danke da dibino dan saudiya ma mai zaki dan kasim dan kasim ina ma zai fahimce ka so wani lokacin aka baka abu in kaga kafi ƙarfinsa to karkashin ka akwai wanda bai fi karfinsa ba yau ka ɗauki shinkafa kwano goma ka bar ina da ita to amma a cikin jama'ar da ke da alaka da ni ko a nan masallacin ko a rura ko wanda ke bukata wani karbi to ba shi to shi sai ya ji daɗi to mu rika koyan kar mu rika rena alheri in an yi mu karɓa mu gode sai mu duba wani wanda ke da bukata sai mu bashi mafhum tayyib Allah shi samu wani lafiya babi na 94 na'am du'a ka al-qiyama Allahumma la khayra illa khayruk wa la khayra illa khayruk ولا إله غيرك دعاء كراهية الطيرة دعاء كراهية الطيرة اللهم لا خير إلا غيرك اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا tiyara addu'ar kin ko nisantan attiyara menene tiyara da hausa canfi ko eh, canfi ko shubumci da abu a ce ka yi shubumci da shi ko ka yi canfi da shi wannan hadisi yana da matukar muhimmanci a wannan babi shine Allahumma la tsaira illa tsairuk wa la khaira illa khairuk asali riwayar hadisi ne na abdullahi ibn amru radiyallahu an aw radiyallahu kuma ya zo a cikin silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 1065 Mafu, tayyib cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yake cewa dukkan wani mutum da ya bar canfi ko shi'umci ya hana shi yin wani aiki to yana kusa da yi wa Allah tarayya da wani a cikin bauta sai ce duk wanda yake jin wani abu da zai hana shi yin aikata wani abu yana tsoron yi canfi to take karanta wannan addu'a Allahumma la tsaira illa tsairuk wa la khaira illa khairuk saboda in ba a ɗauki mataki ba mutane da dama suna kwafsawa a wannan babin ba su sani ba a waye gari a yi ta jingina sharri da ya faru zuwa ga wasu halittu na Allah wanda ba su da iko a kan lafiyanka ko arzikinka ko samunka ko rasawanka shekaru da dama a ƙasar na akwai lokacin da ake iya cewa in abu ya faru sai a ce ai ya auri mace ne mai farar kafa ai an san wannan ko ai mace ce mai farar kafa har ma wani lokacin za a yi tafiya in za a kama hanya har tsuntsu ana ɗauka a fita da shi laraba sun fi aikata wannan a sake duk inda tsuntsun ya bi ta nan za a bi nan za a samu sa'a ba za ka bi wurin da tsuntsun nan bai bi ba sai inda ya bi nan za a bi so yin camfi mu rika jingina abun musamman abun da zai faru gare mu mara daɗi da wata halitta daga cikin halittun Allah in aka yi ba a yi rashin sa'a ba yana kai mutum zuwa ga yi wa Allah tarayya da wani abu saboda babu abin da ke faruwa gare mu sai abin da Allah ta'ala ya rubuta mana ko da ɗan adam ya zama sanadin jarrabawa mara daɗi ba shi din ne sa abin ya faru ba sanadi ne hukuncin Allah ne hukunta wannan iya da matukar muhimmanci ke sa duk time da kake jin wani abu na camfi ko shi'umci na shiga jikinka to ka yi ƙoƙari ka nisance shi da Allahumma la tsaira illa tsairo ayya Allah babu camfi babu shi'umci sai abin da ka kaddara illa tsairuka ai sai hukuncinka ake fassarawa da shi sannan wala khaira babu wani alheri illa khairuka sai alherin da yake daga gare ka ka zama sanadin zuwan sa gare mu wannan addu'a mu rike ta kuma wala ilaha ghairuka babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne abun bautawa da me da gaskiya mafhum tayyib don haka iya da matukar muhimmanci mu kauce wa canfi da shukumci har annabawan Allah ta'ala da ya turo akwai waɗanda an musu canfi da shukumci suka ce qalu na bika wa ma aka qala tsairukum? inda Allah bal antum qaumun tuftanun mutanen annabi salih da shi annabi salih wannan wani sura kenan zai zama suratul naml aya ta nawa 47 zai zama 47 ba 48 ba zai zama ta 47 aya ta 47 qalu na bika suka ce mun yi shukunci mun yi canfi da kai annabi sale da ka zo aka daina yin damuna mai albarka da ka zo gonakinmu suka lalace da ka zo gaba ɗaya kasuwa ma ta lalace Shi shine qalu na bika wa mamma aka da duk wanda ma yi imani da kai annabi sale mun yi canfi da shi mun yi shi'umci da shi Shi ne ce, a qala za'irukum inda Allah ba ku da wani shi'umci sai dai ku amince da abin da Allah ya kaddara shi yake faruwa ku dai wasu jama'a ne da aka fitine su a imaninsu don haka mu rika avoidin jingina abu marar daɗi da ya faru gare mu zuwa ga wani abu na duniya tare da cewa akwai hadisai da suka zo da dama da suke bayanin cewa in har ana iya samun shiunci to bai fita a wurare uku shine a cikin mace da doki da gida amma a tafsirin ko sharhan hadisin irin imamun nawawi irin ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi suka ce abin da yake nufi shine in har wani abu zai zama sanadin Allah ya jarabe ka yafi faruwa cikin waɗannan ba wai iya tabbatar da cewa su suke yin abin da Allah bai ba sai dai Allah ya fi jarraba mutane a cikin waɗannan ababe gida ko iyalin da aka aura ko doki a yanzu a ce mota ko mashin ko keke ko jirgin sama amma ba iya nufin cewa wai shi'umci suke da shi mu canfa su ba a'a iya nufin Allah zai iya jarraba mu a cikin waɗannan guda uku in ya jarraba mu to mu mai da hukunci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. saboda duk abin da Allah ya jarrabe ka akwai sanadi to sanadi yakan zama dalilin irin waɗannan al'amura ne amma mu yi imani da cewa dukkan abin da ya faru Allah ta'ala ne kadai ya isa hukunta mai daɗi da marar daɗi kuma an fi faɗuwa jarrabawan a cikin marar daɗin a cikin marar daɗi wani lokaci kuma ana iya yi ne a cikin mai daɗin in aka shiga damuwa sai a koma ga Allah akwai jirgin da ya taɓa tashi da wasu bayan Allah kun san dai yana daga cikin takife mafi girma a duk duniya da ɗan adam ya ne kera jirgin sama eh wannan shi ne shine na. inda ɗan adam ya nuna takife shine kera jirgi da kuma yadda muka sake muke shiga jirgi har muna bacci ana tafiya da mu musamman mu mutanen ƙauye kai ɗan Najeriya ba wai bature ba ba wai wani abu haka kawai wai har ka yadda da jirgi wani na shiga zai kwantar da sidi yana bacci ana ta kaɗawa. ai ta kife shine jirgin sama Allah ne ta saukar da mu lafiya hmm, amma har a yanzu ba zan kirga nawa na shiga jirgi ba amma kullum ina fada jirgi ba abin yadda ba ne shigansa larura ce saboda in za ka rasu baka gudun kaddara amma dai kana sha'awan a samu gawarka da za a wanke ta a mata sallah ni abin da nake sha'a kenan a ce ga gawa ta an kwantar da ita a samu liman ya zo ya kabbarori a yi amin a ɗauka a kai ta makabarta abun ne kuma ya zama wanda ke ziyarar makabartan ya zo assalamu alaikum ya ahalar diyar ina ciki mafu yi. su amma muna shiga cikin jirgi duk jarabawansa kuma da shi za a je aikin haji a je umura kuma da gaggama ake in ka shiga ma ba daɗi amma kana sauka gobe dama ya samu za ka koma ka shiga cikinsa jirgi suka shiga wasu bayan allah a tafiya jirgin ya zo ya yi ta kaɗawa iska ta yi ta yawo da shi ƙaramin jirgi ne suka shiga halin kakanika a cikinsu akwai wanda har suka yi sai a cikin wandansu sun rude kawai ya Allah ka taimake mu ya Allah ana ta addu'a ya Allah ya Allah ya Allah sanda aka samu dai Allah ya taimaka jirgin nan ya sauka da taimakonsa ana sauka aka ce kai wallahi direban nan ya iya <laughs> wallahi jallahi direban nan ya iya a cikin bala'in an tuna Allah yanzu an sauka kuma ana ba wa direba credit har an manta da Allah ai shi jirgin sama daga ƙera shi zuwa tafiyarsa a sama ai kai ka san wallahi Allah ne ka shiga suratul mulk da suratul nahl ai ya ishe ka hujja kai ka tabbatar da cewa tafiyarsa a cikin saman nan wallahi Allah ne in ba Allah ba ba yadda za a yi tashi ya dauki mutane ya tafi cu kuma je sauke su lafiya ai kai ka san sai Allah don Allah Allah ne Allah shi samu wanye lafiya Allah ya kare mu daga canfi ko shiunci, Allah ya ba mu imani tabbatacce babi na 95 a hisnul muslim bismillah du'a ruku bismillah walhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك الله addu'a da ake yi yayin hawa kan abin hawa a zamanin magabatanmu lokacin da fiye yin halitta ya karantar da wannan addu'a abubuwa da ake hawa sun takaita ne akan kaman doki ko jaki ko rakumi ko kuma wata dabba da ke da kama da waɗannan saɓanin irin-irin dabbobin da ake samu a duniya amma a yau kuma abubuwan hawa Allah ta'ala ya kaddara cewa dalilin technology an samu ƙarinsu akwai keke misali keken ma kala-kala akwai mashin misali shi ma kala-kala ne akwai mota ita ma kala-kala ne an samu jirgi shi ma kala-kala ne waɗannan duk sun garu yanzu akwai keken na ma ita ma an same ta waɗannan irin ababen abun hawa ɗin dukkaninsu abin da muke koya a ciki shine cewa idan za a hausu ana so mu yi wannan addu'a din dukkan wani abu da za a hau ruku da zai ɗauki mutum daga wani wuri zuwa wani wuri to yana da kyau a yi shi daga cikin fikihun malamai a wannan addu'a idan ka shiga escalator da zai tafi da kai nesa akwai wadda za a dafe ka daga wuri zuwa wuri akan escalator musamman switzerland za ka ga an yi wani escalator a jejin ana tafiya ko ana zuwa yawon bude ido zai ɗauke ka daga wata anguwa ne sai ya kai ka wata akai kake kai to kaga duk abin hawa ne ya kai duk da yana aiki da wuta ne ko yana zagawa amma yakan dauke ka daga wani wuri zuwa wani wuri so dukkan abin hawa da ka hau kansa da zai daga ka daga wani wuri ya kai ka wani wuri ya sauke yana da kyau ka karanta du'a'ur rukub nassosi ba sa takaituwa kan abin da ya faru a zamanin can duniya tana kara zuwa da sabin kirkire-kirkire kuma wannan yake kara tabbatar da compatibility wato dacewar addinin musulunci da kowane zamani da kuma kowane irin ci gaba dan nasosin ba su takaita akan hawa doki ko jaki ko rakumi ba duk yadda zamani ya canja to musulunci yana da compatibility yana dacewa da shi ya ce ka yi kaza ka bar kaza mafhum ah. tayyib wannan hadisi asali hadisi ne na sahabi ali ibn abi Ɗalibin. radiyallahu an iya cikin sunan na imamu abu dawud da rahmatullahi alai a hadisi na 2602 manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi ya ce mutum idan ya hau abin hawa yana zama a kan jaki ko rakumi ko doki ko keke ko mashin ko mota ko jirgin ruwa ko jirgin kasa ko abin da ya kama da haka ko escalator da ya ɗauke shi daga wani zuwa wani wuri sai ce bismillah da sunan Allah walhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah a wata riwaya alhamdulillah babu wawul a wata kuma ya ce walhamdulillah so duka sun tabbata subhanallah subhanallazi tsarki ya tabbata ga wanda sakhara lana haza ya sawwake mana wannan Allah ne ya sakhara shi misalin da na ba na jirgin sama in ba sakharawa na Allah ba ta yaya za a yi jirgin sama ya dauke ka daga abuja ya kai ka jidda ya ajiye ka ai sakharawa na Allah ne in ba sakharawa na Allah ba ai doki ya fi karfin ka ya fi karfi na idan doki ya buge mutum yana iya kashe shi amma sai Allah ya sakhara maka dokin ka kama shi ka daure kana ba shi abinci ka sauko shi ka zo a rike maka ka hau kansa har ka sa sirdi har ma ka yi shigan sarauta kana tafiyan tinkako a kansa tare da cewa ya fi ƙarfinka kuma ba kai kaɗai ba ni ma ya fi ƙarfi da zai iya buge ni wanda muke bayyana mana duk abin da muke hawa Allah ne sakkara shi ya hore mana su in ba haka ba ai ran da bai sakkaran ba za ka taho masallaci darasi ka ajiye motar ka lafiya kalau in ka je ka saki sai ta ki tashi bayan an tashi to ya ga dama ya garrabe ka kenan kuma ya tuna maka da ta kawo ka halafiyar nan korewansa ne yanzu da ya ce kada da tashi ai lafiya aka ajiye ta aka same ta ba lafiya ba don haka lalai sakhara lana haza tsarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan ya kuma ladabtar da waɗannan na'urori da halittu muke juya su yadda muke so wa makon na lahu muqrinin ba mu kasance masu iya sarrafa su babba dan ya sarrafa mana ba doki in ka gada dama in kace kudu sai arewa ba yadda ka iya da shi in ka ce a yi gabar sai ya yamma kuma in ka kada ke shi ma kuma yana jin tsoronka Allah ne hore maka don inda zai kushi yi kanka ba yadda ka iya da shi zai buge ka haka da raƙumi haka da jaki kuma haka da mota ko keke ko jirgin sama in ka tashi da jirgin shi kenan sai injin sa ya mutu aka ta da reserve injin shi ma yake tashi me za ka yi da shi ba yadda ka iya da shi ya ma ɗauke kan kuje sararin samaniya har a sauke ka ai ka san horewar Allah ne Shi ne wa ma kunna lahu na wallahi ba mu kasance masu iya sarrafa shi ba dan Allah sarrafa mana shi ba wa inna ila rabbi kalibu na kuma lalle mu zuwa ga mahalicinmu masu komawa ne gare shi gobe kiyama bi ma'ana zai tambaye mu akan dukkan ni'imomin da ya mana sahabbai suna tashi daga makka zuwa madina su yi sati ɗaya kwana takwas kwana kara. suna tafiya a cikin jeji a sahara mu yau muna tashi daga makka zuwa madina a cikin mota awa hudu a tren ma da ake yanzu awa biyu ya kai ka kuma ka ce Allah ba zai tambaye mu akan nima da ya mana ya bar annabi da sahabbai al-qurun al mufabbala annabin da yake so yana sati guda kwana takwas kwana tara a jeji a sahara babu fanka babu keke ba mota balle a yi jirgi amma yau Allah ya ba mu mota ta ɗauke ka daga madina ta kai ka makka a awa hudu ga tren ya kai ka awa biyu kuma ka ce in kaje filin kyama ba za a tambaye ka akan ni'imar mota da tren ɗin ba ba ka yaudari kanta ba ɗauki tarihi shekara ɗari ɗari biyu kakanninmu da kakannin kakanninmu da kafa suke tafiya aikin haji ana tafiya watanni kuma kai yanzu jirgi ya ɗauke ka citab daga anan ya kai ka jidda awa hudu da minti ashirin ko awa hudu da rabi kuma ka ce Allah ba zai tambaye ka akan ni'imar jirgi ba Allah zai tambaye ka ke sa duk inda za mu je da wata ni'ima ta Allah to kar mu je wurin da Allah baya so mu je wurin da idan Allah ya jarrabe mu a wurin ba mu da dana sani amma kar mu je wajen da Allah ta'ala bai ba mu son ya gan mu ka tsaya gaba ga Allah gobe kiyama ya ce na maka ni'imar jirgi ka tashi da kasar ka je kasa kaza don ka saba mini me za ka gaya wa Allah bahaushe fa yace ana barin halal ma wai don kunya ba fa haramun ba halal ma kunya tana sa a bar halal to balle kuma aikata haramun don haka subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wadannan ayoyi ne a qur'ani na sura ne suratu zuhuru aya ta nawa bangaren aya ta goma sha uku zuwa ta sha hudu bangaren ta sha uku da sha hudu ko haka ne a cikin zuhuru alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma ne subhanakallahumma Sarki ya tabbata gare ka ya Allah inni lalle ni zalamtu nafsi na zalunci kaina faghfirli ka gafarta mini fa innahu lalle shi la yaghfiru dhunuba ba mai gafarta zunubai illa anta sai kai Allah Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka samu wanye lafiya wannan addu'a wanda bai haddace ba da Allah a daji a haddace ta inda hali nan a kwanta a haddace mu dage duk inda muka hau wata ni'imar Allah mu karanta wannan addu'a da keke ne mashin ne mota jirgi ne doki ne jaki ne raƙumi ne duk wata dabba da ake hawa ko jirgin ruwa ne ko escalator ne da zai dauke mu daga wani wuri zuwa wani wuri duka mu karanta babi na 96 du'a us-safar du'a us-safar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا وعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قال هنا وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا كاملون دعاء السفر دعاء السفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وما كنا له مقرنين اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا addu'a da ake yi a lokacin halin tafiya ta farko da muka karanta du'a rukub ne abun hawa lokacin da ka hau ba a fara tafiya ba sai ka yi addu'a ita kuma wannan abun hawan ya fara motsawa ta sai a karanta ta shi yasa zamu ga wasu airlines suna wannan kaman Saudi Air suna kunna ta Egypt Air suna kunnawa misali za ka ga akwai airlines da in kusa tashi ko an fara tafiya sai kaga an yi playing wannan addu'a ana karanta kuma suna displayin a kan screen kuna biyan addu'ar kamar a yi remindin mutane cewa jirgi ya fara motsa ku karanta wannan addu'a wannan tunatarwar abu ne mai matukar muhimmanci to wannan du'a'u safar lokacin da aka fara ne wannan hadisi riwaya ne na abdullahi bin amru radiyallahu anhu kamar hadisi na baya sai dai shi wannan yana wurin imamu muslim ne rahmatullahi alai a hadisi na 1342 manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yake cewa mutum daga ya abun hawa ya fara tafiya sai a ce Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma ko Ladi sakhkhara lana hada tsarki ya tabbata ga wanda ya sauwake mana wannan ya kore mana shi muke sarrafa shi yadda muke so wa ma kunna lahu muqridina ba mu da ikon sarrafa ba dan ya hore mana ba yanzu ka duba mota kana iya reverse da ita ai sarrafawa ne kana iya kwana duka menene sarrafawa ne in ba sarrafa ta za ka yi reverse da mota ai Allah ne ya sauke mana so duk wannan yadda kake juya tan nan horewa ne na Allah kuma a cikinta ka buɗe ta har ma wata ka kunna AC a cikinta wani ma ka sanya wa'azi kana ji in ka kammala ka koma ka ji kuma labaran duniya a cikin tashar rediyo ai duka sawakawa ne wata ma har a kwantar da sit ɗinta ayi yi bacci a cikinta wata har tana da ɗan karamin fridge a cikinsa da za a sa abu ya yi sanyi ai kai ka san sawakewan Allah ne mafhum tayyib duk inda muka ga technology karfa fa mantar da mu Allah saboda shi dan adam da yayi wannan abun Allah ne sauke masa ya kera inda Allah bai ba shi bai isa yi ba kuma sinadarin da aka kera duk wani ci gaba a duniya daga cikin halittun Allah aka dauko raw materials din aka kera abin da za a kera shi kuma Allah da ya halitta bai kwaikwayi kowa ba kuma bai nemi raw materials a hannun kowa ba shi yasa shi Allah al ne kuma al ne duk sunayen Allah ne shi ya yi halitta ba tare da ya kwaikwayi halittar a wajen wata halitta da ta riga ya halittarsa ba saboda Allah Allah ne don haka wa inna ila rabbina na munqalibun zuwa ga mahalicinmu lalle mu masu komawa ne gobe kiyama nan ma an ƙara maimaita ayoyin suratun zukhruf bangaren aya ta goma sha uku da kuma ta goma sha hudu Allahumma ya Allah inna lalle mu nas'aluka muna roƙonka fi safarina haza a cikin wannan tafiya albirra nagarta wa taqwa da cikakkiyar biyayya zuwa gare ka in an ce albir shine nagarta nagarta kuma shine imani da Allah cikakken imani kamar da yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal ولكن walakin من man بالله har zuwa ƙarshe kaga nagarta shine imani da Allah da duk abin da ya shiga cikin imani da Allah bakar aya ta nawa kenan hmm kai kai kai wannan 160 zai zama na 177 Allah ya maka albarka zai zama 177 ne ka gane Allah ya maka albarka so kaga albir shine cikakken imani ga Allah ko nagarta wattaqwa kuma Allah a cikin tafiyar tamun nan ka ba mu takawa takawa kuma ita ce cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah in yace kayi kayi in yace ka bari ka bari shi yasa yake cewa yasalunaka anil a قل هي مواقيت للناس bi an البر بأن تأتوا البيوت sai ce walakin ولكن البر kuma. manittaka a nan kuma sai ce ita albir din shi ne takawa magana sai ƙor'ani albir ita ce a takawa in an kira su duka biyu a wuri ɗaya to kowanne ma'anarsa daban-daban ne shi albir a nan tun da duka biyu sun zo shi ne cikakken imaninka da Allah a takawa kuma shi ne biyayyarka a cikin imanin amma aka kira albir babu takawa to takawa ta shiga ciki in an kira takawa ko ba kira albir ba a wurin to biru ya shiga cikin takawa abin da ake cewa wai dan juma ne da dan jummai ba ka raba su don haka walakin albirra man ittaqa wa atul buyuta min abwabi wannan zai zama wacce sura bakara ko aya ta nawaita 180 da takwas no zai zama da tara zai zama da tara sai ka kara ga faya dai a gaba 189 zai zama ko na'am don haka Allah a cikin tafiyar nan ka ba mu takawa da kuma nagarta shi sa za mu yi tafiya kullum a cikin tafiya mu rika roƙon Allah dacewa saboda canja wuri yana iya sa wani ya barar da imaninsa wa minan al'amali ya Allah ka sa mu dace da aiki matar ba abin da kake yarda da shi Allah ka ba mu ikon yin aiki da kake yarda da shi a wannan tafiya Allah ka ba mu ikon yi Allahumma hawwin alaina safarana hada ya Allah ta'ala ka sauwake mana wannan tafiyar kaga ka roki imani da yardar Allah dan me akwai jama'ar da in suna garinsu suna takaita sabon Allah daga ya fita a garin ko a kasar kuma sai zama ɗan duniya shine shaye-shaye shine mu'amala da matan banza mutane da dama suna da irin wannan siffa da shi yasa za ka yi tafiyar sai ka roki Allah Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra taqwa dan Allah ya kare ka me daga tarkon shedan idan kai tafiya wa min amali ma tarda da aikin da ka yadda da shi gare mu kada a yi mai kada a garinku kana kokarin ibada ka yi tafiya kuma ka zama ɗan duniya Allahumma hawwin alaina na haza Allah ka sauwake mana wannan tafiyar tamu ita tafiya ba ka gane wahalan nassosin tafiya sai ka duba yadda magabatanmu suka yi tafiya da Allah ka kaddara duniya yanzu a komar da ita babu keke babu mashin babu mota babu jirgin sama mu koma tafiya da doki da jaki da raƙumi da kuma tafiya da kafa saboda fa ana tafiya aikin hajji mutum dubu biyu a cikin tafiya su gabaki daya jaki da raƙumi da doki ba su wuce ashirin ba mata da yara ake dorawa wanda ya haifi kaka na ibrahim sunansa ishaq allah ya ji ɗansu duka tun daga gombe da kafe ya tashi ya tafi har cikin saudi arabia don aikin hajji wanda misali da ke bayarwa Ah, sun isa caji har ɗan sai bata a ciki wanda yake kanin kakana ibrahim a lokacin na mana irin wahala kuma da yake masanin ƙur'ani ne da suka tashi daga nan gabaninsu isa borno ma an ɗauki lokaci mai tsawo ana tafiya da mata da yara ana kula da su ya je borno gabanin ya isa daman yana rubuta ƙur'ani suna rubuta ƙur'ani famin akwai shehin wanda ke sarauta a borno lokacin sunansa shehu sanda kura shi ya karbe su ya musu goma ta arziki suka huta a wurin sarguna suka wuce dalilin me dalilin yana ga qur'ani rubutun hannunsu tun gabanin su zo akan hanyar tafiya saudiya aikin haji so tafiya aka yi ta watanni in aka na tafiya sai wani a ce ba lafiya a dalilin mutum ɗaya a tafiya sai a yanke tafiya na awa shida ana jinyarsa kwana ɗaya kwana biyu wani ya bata ba a gan shi ba sai a yi sati ana jira haka ba ke tafiya kuma ana haɗa mutum kamar dubu biyu don kuna cikin jeji zaki yana iya tunkaro ku a cikin jeji yana iya tunkarowa kuma ko tafiyar da suka yi a lokacin a cikin najeriya zuwa shiga chadi zuwa ga sudan sun ci karo da zakuna irin zaki a jeji ba ɗaya ba biyu ba uku ba kawai kuna tafiya sai dai a kewaye maharba a cikin naku kowa yana redi saboda kuna fitowa zaki zai yi wa kanku haka ake tafiyar kuma duba ana tafiyar fa babu ac babu fanka babu ɗakin kwana a jeji za a yadda zango a zauna a abinci kawai wa lokaci ƴaƴan itatuwa ake ci gabanin a tafi za a irin su gurasa din nan irin su kuli-kuli irin su alkaki su za a yi tukunna a busar da su su kui da ake na nono a busar shi ake yi wani ma guzurin da za ku ɗauka zai kai ku saudiya sai a samu jarraba saboda tsayawa jinyar marasa lafiya kowa ne ya ɓata sai guzurin ya ƙare ba ma isa caji ba haka ke yin tafiyar to kaddara irin wannan so shi yasa a first industrial revolution ne ma fa aka fara yin steam power ko steam engine shine ayi inji da zai rika motsi ya rika matsar da kai daga wuri zuwa wuri shine aka samu steam engine a first industrial revolution around 1787 shine aka yi na farko shi ne aka fara samun ma a ɗanyi inji da zai rika juyawa ya rage wa mutum tafiya da kafa a ɗauke shi sannan transatlantic flight na farko da aka yi 1919 aka yi shi shi kuma a early state na ainihin third industrial revolution shi ne aka samu jirgi da ya tashi daga kanada wani gari mai suna newfoundland ya je zuwa island wato ya fito daga bangaren america ya ƙetara atlantic ocean ya je europe a wannan tafiyar duka bai wuce kilomita 3,300 ba ma ko a lokacin jirgin sanda awa 19 tafiyar bai kai daga nan zuwa jidda ba kuma direct ne amma 19 hours to har muka zo yanzu Ford industrial revolution zuwa 2023 only last year shine jirgi zai iya tashi daga new york ya taho london a cikin awa takwas british air an samu wanda a cikin awa shida ma ya yi tafiyar kaman kilomita dubu misali a ce kaman minimum zuwa europe zai kai kaman wajen 6,000 kilometers wani wuri har zuwa gaba da haka to shi ma wannan shi aka samu jirgi yana iya yi in 5 to 6 hours mu ga yadda Allah yake ta sauwake mana tafiyar a yanzu wannan fa tafiya a da'irin na shekaru ne ake magana yan December 2022 na je America na je Starlink lokacin da muke magana da su na kawo SpaceX na lokacin kawo Starlink Nigeria ina zama da vice president ɗinsu yana bayanin cewa suna kera wani jirgi yanzu da suke ƙoƙarin tafiya tun daga america har zuwa london a yi ta a cikin minti 29 shi ne jirgin zai rika tafiyan kaban a minti biyar zai yi kilomita dubu mai yiwa ka ce kaman daga lagos zuwa mai dubu in 5 to 6 minutes sai kai ka minti biyar zuwa shida yanzu kuna jin tsoro in aka yi shi nan gaba shekara ashirin an manta sai a ce shi ake nema shi technology dama a farkonsa kowa na tsoro amma daga an shiga kuma shi kenan kowa sai ya sake wai ya tabbatar muku da takifin shiga jirgin kenan haka dai jirgin da zai hoto daga maiduguri zuwa lagos a minti biyar ko shida in ya dade minti bakwai daga can zuwa can ai kasan aka samu jarraba hatsari sai abin da allah ya yi kai kasani ai kai kasani shi ai shigansa shine asalin taron aradu da ka da bahaushe yake fada yayi waccan jumlar babu asalin taron aradu da ka amma asalin original taron aradu da ka ka shiga jirgi daga Legas zuwa Maiduguri a minti shida zai kai ka kai shi ne asalin taron aradu da me da kaɗin kenan na asali yanzu shi ne target su kuma suna aiki a kansa a minti 29 tun daga new york ba zai ɗauko ka har london <laughs> kaga sama da kilomita dubu biyar ba dubu biyar da ɗari biyar da ‘yan kai wannan shi ne yan kai shortest route ɗin kenan amma a 29 minutes most probably inda holdup mun tashi a daga nan wurin musatu in akwai holdup ba za ma ka je ka da ba ko kuma ka isa zuwa gwarin fa a wannan lokacin to jirgin ya tashi tun daga amerika ya je ingila wato abinda ake nufi shine ya tashi daga najeriya har ya je shi jidda ya sauka a minti nawa kenan zai sauka wurin daga nan zai je jidda a cikin in ya dade minti goma ko ashirin daga nan har zuwa jidda <laughs> Allah shi samu wanye lafiya don haka Allahumma hawwil lana safarana hadha duk ya shiga cikin addu'ar Allah ka sauwake mana wannan tafiyar ta mu Allah ka sauwake to dira yana cikin sauwake tafiyar musamman sauwake wanda babu ta kifi a ciki wata wai an na buɗa kuma Allah ka naɗe ka nade mana nisan tafiya dan ana tafiya Allah yana nade hanya musamman tafiyar dare inda aminci to Allah yana nade hanya idan ana tafiya a lokacin da ake da aminci a Najeriya wallahi ina cikin beneficiaries na tafiyar dare akwai amini na alhaji abubakar ajiya mukan ɗauki mota daga gombe ko daga bauchi muna jami'a ma farkon fara jami'a muna barin bauchi irin karfe tara na dare injiniya isa muhammad ya san shi muna isa mai duguro lokaci karfe uku na dare ba abin da ya dame mu tafiyar dare muke yi ba ma ma tafiya da rana sai mu ɗauki mota mu yawon mu a dare wannan ina maganan kamar shekara ashirin da maybe shekara 30 29 28 da suka wuce cikin aminci kuma ba ka fargaban komai haka za ka yi tafiyar ta a cikin aminci ba a yanzu da ranar makana gida baka kubuta ba na yi tafiya nake ga wasu yan uwan wajen mutum 150 ma an sace su a ɗaya daga cikin jihohin northwest ne ko wace jiha ne na sokoto ne ko to Allah ya bayyanar da su muna roƙon Allah da mafi girman sunayensa na alhayyu alkayyum Allah ya bayyana da su Allah ya kubutar da su waɗanda suke irin waɗannan ta'addanci Allah ka shirye su Allah ka shirye su idan ba za su shi ba Allah ka mai da fitina da bala'i ya kare a kansu abin takaici mutane su zo suna kidnapping ɗin wasu ko suna banditry ko suna terrorism kuma kuna yi wai kuna Allahu akbar Allahu akbar kai ka ji bata wa addini suna abin takaici. al'amari ya lalace wallahi ne abin da ya fi kula dare shi ne kuna yin abin da addini ya hana a kuma kuna kiran wai allahu akbar ka duba yadda ake bata sunan addini ake tanishin cin addini mai hana kuna allahu akbar abin da kuke ba addini ba ne addini bai karantar ba in addini ya kuto da hujja da aya da hadisi a yi magana da kuma nan inda da hujja na addini da tuntunan ba ku daina kidnapping ko banditry ba ba wanda zai yi wannan ya ce wai addini yake babu shi so ku daina jingina abin nan ga addini duk wanda ya jirin wannan abin ba addini ba ne wannan abin bai da alaka ta nesa da addini balle ta kusa babu alaka babu alaka a daina jingina addini gare shi Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allahumma anta sahibu fi safa saura minti na na mun kare minti goma kare minti goma to sai mu tashi akan wannan dan ai ba ku ga yan batuntunin subhanallah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an za mu tashi insha Allah mu maimaita du'a safar din a karatu na gaba Allah ya ji kin yayin mu da malaman mu Allah ya gafarta musu Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya mu da